Laben webbunean atsemanen dituzie gutun eh, modelo batzu, kolektiboak, egen nahi baitu zure nagusia interpelatzeko eta langile guztiak eskubide, eskubideak itzultzeko, baina ere individualak kasuen arabera adaptatzeko. Gutun hauetan gomitatzen zaituztegu ematea lab sindikatua kopian, hola gu hor gira uh, zuen susten eh, sustengatzeko eta laguntzeko. Berri bizikion bat dela, denbora eman duela etortzeko, zenta egen bezala hogei urte Eh, kasu hortan girela. Ogei urte patronalak azkenean eh, langile guztiek eskubide horiek urratzen dituzela eta ebasten. Beraz, hor gure mezo da askida, askida borrokatu berrion bada aldi batentzat ikusi zer eh, gertatzen den edo zer reforma etortzen zaigun burura azken hilabeteetan berrion bada opor daindu eskubidea zinez hori langileentzat langilentzat lorpen garrantzitsu bada eta borrokatzeko horreindik.